Він вірив і не вірив. Але Тищенко дивився на нього так серйозно, так вимогливо, що він запитав я теж за де і коли. Тищенко реготав, аж у нього на очах виступили сльози. Від його розкотистого сміху тремтіли шибки на вікнах, і навіть хтось заглянув з коридора. Сміялися Ірина та клава. Ірша посміхався теж, але не розумів, з чого вони регочуть. Ох ти! Я в жарт, а ти отак серйозно, сказав Василь Васильович. Добре, поки що пити не будемо. Тим більше, що ти сам не п'єш і правильно робиш. Ось що я тобі скажу. Будь такий у всьому. Будівлі вони всі на початку чисті створи їх чистими руками. І щоб не було там думки, що матиму з цього проекту для себе. Вірші губи тремтіли від хвилювання, немов з холоду. Я намагатимусь. Молодець. Щирі слова. У них почувається також готовність до самопожертви. Він помовчав пройшов з кутка в куток, знову зупинився навпроти ірші, підвів голову, і його очі зблиснули. Архітектор повинен бути готовий до всього і не покладати великих надій ні на що. Мистецька доля архітектора вельми незавидна. Люди кожного дня ходять повз архітектурні шедеври і ніхто не знає, хто їх створив. Скільки люду просіджує за добу вокзал, сидять у залах, ідуть через криті переходи, тунелі, і ніхто не задумається, що кожну лінію тут провела творча рука, спрямувала їх тисячі мільйони ще невидимих пасажирів у потрібному напрямку. А що вже там казати? про якогось осьмака, смика, та що там? Запитай, хто збудував університет, оперний театр, чи скаже хоч один на тисячу. Кожен художник ставить у кутику картини своє прізвище. Прізвище письменника надруковане на обкладинках книжок, і через то їх знають, а ми невідомі. Отож приготуйся й до цього а також до того, що перепаде на всіляких комісіях, нарадах, зборах. Бо всім здається, що ти збудував не так, бо твоє мистецтво доступне зору кожного. Я готовий, сказав Сергій. Проте я знав про Беретті і про Вербицького щодо вступу в інститут. Тищенко дивився на Єршу і в його очах розливалося літепло. І знову було видно, що йому подобається в Сергієві все його молодість, відвертість, наполегливість. Він сам відкрив його і тепер милувався ним як своїм творінням. Йому хотілося передати цьому щирому хлопцеві та ще й землякові свій досвід і накопичену за роки інформацію і свій спосіб мислення. Він не думав про те, що з цього селюка вийде, оцінить він колись його підтримку, чи не оцінить, віддячить чи не віддячить. Можливо, десь у глибині свідомості і відбувалася боротьба. Кожен учитель прагне, щоб учень перевершив його, але й боїться цього проте Тищенко мало думав про таке. Лубон він захищав у вірші і свою школу, свій напрямок, позавжди був спрямований на нову ідею і любив ризик. Окрім усього, йому здавалося, що бачить у вірші самого себе за молодості. Він теж поривався високо і працював без віддиху і громив усе старе, традиції і забобони.